йде невідомо звідки. Внутрішній кран перекрив, але все одно чути запах. Можливо, якась труба зіпсована. Чергові майстри негайно виїхали на місце. Виявляється, ніхто не викликав, запаху ніякого не чути, газові труби в усьому будинку цілі. Півтори години змарнували, поки все перевірили. Тим часом десь справжня аварія могла статися. Не заспокоївся, виходить сучий син, з досадою промовив Маринич. Я вже за це сьогодні мав від полковника Крижанівського, пожалівся й кучерявому. Та на сьогодні ж є важливіша справа, здивувався той. Петрович знає, але вважає, що це теж дуже важлива справа. А ми зволікаємо. Можливо, має рацію. До речі, як там ваші ПТУшники вчора, ніхто з них не запідозрив що на ринки їх возили без потреби. Ні. Бачили б ви, як ретельно вони все обслідували довкола ринків. А коли додому приїхали, відвіз хлопців гуртожиток і додому, а четвертій вже спав. Небагато. Тоді так, попрацюйте сьогодні ще трохи з сусідами гапана. Якщо нічого цікавого не виявити, то їдьте відпочивати. А як сьогодні ввечері Доведеться брати гастролерів, а я спатиму. Ми ж не знаємо, на що вони здатні. Думаю, я там не буду зайвим. Можу в даному разі виявитися корисніше, ніж Гамлет, бо мене голова ніколи в житті не бачив, а його знає, як облуплено побачить, і все піде прахом. Коли треба буде, викличу вас, сказав Маринич. А поки що постарайтеся з'ясувати, де вчора о першій ночі були. Шатько молодший, такий дармоїд, Семенович. Ага, я ще хотів вас запитати, як прізвище того фельдшера, що колись працював на вокзальному медпункті? Е, Євген, Женя. Прізвище забув, потім згадаю. А що хіба? При нагоді поцікавтеся, ким працює його дружина в інституті, бо ми у жодній анкеті не бачили такого відгуку про директора, як вона казала, сатрап, мовляв, і тому подібне. Може, та дружина нам дещо підкаже? Гаразд, запитаю. Вони розійшлися. Кучерявий на Червоноармійську, Маринич до інституту. У приймальні Жанна Іванівна зустріла його вже знайомим багатообіцяючим помахом вій, жеманно промовила одну хвилиночку. Зараз я доповім Григорію Антоновичу. У нього там представники суміжного інституту. Тоді не треба, я буду заважати. Я піду до конструкторів, а ви, як Григорій Антонович, звільниться, скажіть йому, що я в інституті. Обов'язково передам. Григорій Антонович завжди радий кожному вашому приходу. Невже? Так. А чому, до речі, не прийшов той ваш кучерявий? зайнятий читанням анкет. А що він вам сподобався? Симпатичний, а що не сподобався, то я ще даруйте не в такому віці, коли жінці подобаються мужчини молодші за неї. Хіба ж не так? Вона кокетливо всміхнулася. Та й до того ж він міліціонер. Ну що з того? зопало запитав Маринич і осікся. Проговорився, спробував порятувати становище. Але в даному випадку його залучили для соціологічних досліджень. Та Жанна Іванівна не звернула уваги на останні слова. Я, звичайно, з повагою ставлюся до важкої і небезпечної праці співробітників міліції, продовжувала Жанна Іванівна. Але закохатися чи навіть просто закрутити флірт з міліціонером теж даруйте. А з ким, наприклад, ви могли б закрутити флірт? Тамуючи злість, Маринич намагався підтримувати грайливий тон. Мало з ким, але не з міліціонером. А звідки я, до речі, ви знаєте, що кучерявий працівник міліції? Це він вам сказав? Ні, не він, лукаво примружила очі. Сама здогадалася, а яким чином, то вже пробачте мій секрет. Дуже мені цікаво було б докопатися до цього секрету, подумав Маринич.